reka ndabaramutse muri mwese inshuti bakunzi ba radiyo nderagakura nongere ndabahe ikaze kuri ano makuru mu kirundi yo kuri uno wa gatanu nayo akaba agizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yaragirishije inama kuri uyu wa kane muri komine ya gatara aho ni mu ntara ya kayanza imvukira z'iyo ntara ahanini bakaba bihweje ibijyanye n'iterambere ry'iyo ntara kuri uyu wa kane niho uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza roho nyanganda sida ku civugo dushire ingufu hamwe turandurane n'imizi ikiza roho nyanganda sida ibirori bikaba byabereye muri komine ya rugombo y'intara ya cibitoki bikaba byatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise Nkuru nziza gukunda igihugu gukomeza ubumwe kurwanya ubukene n'igiturire ni bimwe mu ntumbero inzego nshasha z'umugambwe CNDD FDD zishinze kuva zishinzwe munyamabanga mukuru w'uwo mugambwe akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu gihe izo nzego zariko zirashikiriza ibyo zimaze kurangura mu minsi ijana zishinzwe izo nizo ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru mu kanya tuje tubagira ku muriri aya n'ayandi kazi dasubiye kubaha ikaze reka aya makuru tuyahereye muri politike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkuru nziza yaragirishije inama kuri uyu wa kane muri komine ya Gatara y'intara ya Kayanza imvukira n'abarangurira ubuzi mu bisata bitandukanye muri iyo ntara hanini bakaba bihweje ibijyanye n'iterambere ry'iyo ntara kurikira icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yabanje gukeza buramatari n'abanyakayanza ku ntambwe bateye haba mu kubumbatiramo n'umutekano cyangwa no mu migambi y'iterambere eh, aboneraho kandi kubemerera yuko mu byo bamusaba eh, kubafata mu mugongo mu bikorwa bitandukanye bariko bararangura eh, azobandanya abashigikira eh, nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ku bijyanye n'amahoro n'umutekano afatiye ku cigwa cyakozwe n'abahinga mu biro by'umukuru w'igihugu yamenyesheje abanyakayanza yuko mu gihugu naho batavuga inkoho n'ibigwanisho hariho ibindi bibangamira amahoro n'umutekano ibyo nabyo yababwiye yuko bishobora kuba ari akarenganyo agahotoro agacinyizo insaku ibihuha hamwe na bamwe abasumba bita abateka nshikamitwe biba bakoresheje amayeri ati byose rero muteza kwivira hasi mukabigwanya kuko biri mu bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu nyine icubahiro umukuru w'igihugu yashimikiye kandi ku muryango igihugu gikomezwa n'imiryango ikomeye abonaho no kugabisha bose batosekaza imibano myiza imico y'abarundi n'indero runtu mu gihugu se barundi rero mu mpanuro zitandukanye yatanze yasabye abanyakayanza kuja hamwe mu mashyirahamwe iyo habonetse umwimbu ntimwomarira mu masoko umwimbu nk'umusesekara mutegerezwa kuraba ingene mutunganya amahinguriro mato mato uwo mwimbu ukabikwa umaze guhingurwa hanyuma mu nyuma mukashobora ko mu gihe byaba bikeneye ati rero kugira bishoboke nuko mushyiraho amashyirahamwe kandi eh, mugateza imbere inyigisho z'imyuga umuntu wese akagira umwuga yiga Kindi yababwiye ati kuri utwo tubazo mufise kugira mushobora kubitorera umuti nuko mwogerageza mugashiraho insamirizi ishingira ku bibazo biri mu kibano ibyo bita mu gifaransa radio communautaire ati muri izo nsamirizi zirafasha kuja ziratorera umuti ibibazo bigaragaye hirya no hino mu gihugu arasaba kandi ababyeyi kutadohoka ku ibanga ryabo ryo kurera bagatanga indero ishingiye ku mico myiza n'akaranga icyo Mukuru w'igihugu yameje kandi ahumuriza abanyakayanza ati kuba biri birangurwa ni byiza ati mbere twihaye ihangiro ry'uko mu myaka itanu iri imbere zone yose mu gihugu cy'u Burundi izo ifise isoko y'akarorero mu gusozera izo nyigisho no kuvuga ko ari inyigisho nkarishabwenge n'icyubahiro mukuru w'igihugu yashimangiye ciyumva icyiyumviro cy'uko ubutungane ariyo nzira irasheshikana abarundi ku mahoro arama n'iterambere nyakuri asaba abajejwe ubutungane abajejwe intwaro ko na ntaryo abo bajejwe ubutungane bugashigwa imbere eh, hanyuma araremesha abanyakayanza ati imbere ni heza turi hamwe tukagira unani rw'intamenwa tukabumbatira amahoro n'umutekano tuzovavanura no kuzera inze ahubwo igihugu cacu kije mu bihugu bishobora gufasha ibindi bihugu ati kuko ibyo dufise birakwiye inyuma y'iyo nama rero Petero Nkuruzi nziza akaba yaruguruye icese ishure shingiro rya muhingira muri zone na komine ya gatara akaba yaranuguruye kandi icese inyubakwa y'amanama muri komine ya muhanga avuye aho petero nkuru nziza akaba aciye aja kwifatikanya n'abenegihugu b'igahombo mu kubaka ishure ry'imyuga ry'akarorero muri amwe cumi n'atandatu ariko arubakwa mu gihugu bikorwa akaba yabisozereye ingozi aho yagiye kuraba aho ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'inkino cyitiriwe ku gasaka n'isoko ryo ry'umubyigwa bigeze tukiriye muri politike abashikiranganji babiri uw'ubutungane hamwe n'uwagateka kazina muntu bari batumiwe mu nama nshinga nshingamateka kuri uyu wa kane kugira ngo bishure ku bibazo by'umurwi wamaho uraba iby'ubutungane n'agateka kazina muntu mu nama nshingamateka ku bijyanye n'icegeranyo cy'umugwi mpuzamakungu uharanira agateka kazina muntu F hashe hamwe n'ishirahamwe riye iteka aho ayo mashirahamwe yamenyesheje ko hari ibimenyetso by'ihunyabwoko mu Burundi reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Aloyizi ndayisaba ku kibazo kijanye n'ivyavuzwe ko hoba hariho ibimenyetso by'ihunyabwoko ngaha mu Burundi Emelo Kantine Kanyana yishuye ko atahonyabwoko rishoboka kuko inzego zose kuva hasi kugera hejuru zihurikiwemwo n'ubwoko bwose nayo kubijanye n'abahagarara hanze y'igihugu bakavuga yuko hari ibimenyetso by'ihunyabwoko bwoko biringaha mu Burundi Emelo Kantine aragabisha abarundi bose ko bohabera amagabo ngo kuko ababivuga boba bariko bararitegura kubijanye nabibaza ko Uburundi bwoba bwavuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira bukingira ikibaba abazoba bakoze iryohonya bwoko avuga ko ubutungane bw’u bw'Uburundi buhari kandi bukora neza akavuga ko ingingo yo kuva muri CPI ari nziza kuko nibindi bihugu urutura byabonye ko irenganya bukayivamwo nayo kubashikirije ko havugwa ko abafungiwe mu busho butandukanye benshi boba ari gusa emero kantine kanyana amenyesha ko uyu umuntu yakoze icyaha gituma afungwa atavyo kuraba ubwoko avamwo ariko ko bamufunga baravye ikimwagira gusa eka n'umushikiranganje ajejwe ivy'agateka kazina muntu Martin ivy'abandi kuvyo rero yabajijwe bijanye nuko icegeranyo casohowe ko hoba hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi Martin ivy'abandi yamenyesheje ko ubushikiranganje atwara butabimenyeshejwe ati rero ico cegeranyo kiraba bagikoze ntikiraba uburundi nayo kubabajije ko umugwi wigenga urabi uraba ivy'agateka na muntu mu Burundi CNIDH oba ucemewe kubera nawo utabajijwe mu gusohora ico cegeranyo Martin ivy'abandi yishuye ko CNIDH riri ku kivi kandi rikora neza kandi ryemewe n'amategeko ati rero ntibari kurishiramwo kuko abasohoye ico cegeranyo ataneza bipfuriza uburundi twabamenyesha rero ko inyuma y'inyishu zatanzwe n'abo bashikiranganji babiri uw'ubutungane hamwe n'uwagateka kazina muntu Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga mateka yaciye ashimira ku ruhande rw’abashingamateka abo bashikiranganji babiri ku nyishu zitomoye zatanzwe bigatuma n'amakenga bari bafise ahera Aloyizi ndayisaba tukaba tugukengurukiye inama nshinga mateka yarongeye iremeza kandi ijana kwijana integuro y'itegeko ryo kwegereza intwaro ibereye gihugu iryo tegeko rikaba ryari ryarungitswe n'inama nkenguzamateka ibanje kuri nyanyura tugume muri politike gukunda igihugu gukomeza ubumwe kurwanya ubukene n'igiturire ni bimwe mu ntumbero inzego nshasha z'umugambwe CNDD FDD zihaye kuva zishizweho ivyo akaba ari byamenyeshejwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Varisito ndayishimiye hakaba hari kuri uyu wa kane aho inzego nshasha z'umugambwe cndd fdd zariko zirashikiriza ibyo zaranguye mu minsi ijana iheze zishinzwe varisito ndayishimiye akamesha kandi ko hari inama zama zatunganijwe uko indwi irangiye umugambwe cndd fdd ubu turashobora kuvuga ko ufise indongozi nshasha zatowe ngo zikorere mu ngata inzego zari zihejeje ikiringo izo ndongozi nshyashya zarabisikanije n'izahahora mu mahoro n'umutekano ntangere aho hakaba hari ku igerekerezo rya mirongo ibiri na kane myandagaro mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyo rero kikaba cyabaye ikimenyetso kitabeshya cy'uko umugambwe snldfdd ingendo ya demokarasi yamaze gushinga imizi bikaba byobera n'ikigwa n'abandi barundi tugitogwa kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe snldfdd twaciye dushyikiriza gushyikiriza abagumyabanga ndetse n'abarundi n'abanyamahanga intumbero nshasha umugambwe CNDD-FDD ugiye gukurikira nayo imigambi ikaba ari ishingiye ahanini ku gukunda igihugu ugukomeza ubumwe hagati ya bene Burundi na cyane cane bishingiye mu bikorwa by'iterambere rusange ukuba akarorero keza uhugwanya ubukene wo mwasi igihugu cy'u gisigaranye uguhindura ingendo n'inyifato be no mu kurwanya ukurya ibiturire no gusesagura itunga rya leta mu itunganywa ry'ibikorwa ubuserukizi bukuru bw'umugambwe buratunganya ku ndwi inama zirimbura ibyaranguwe mu ndwi iba irangiye no gutunganya ibindi bikorwa by'iyindi ndwi ikurikira bandanya gutega amatwi ano makuru kuri bwabo hinga bwa none mukayakurikiranira kuri we zitatu akaburungu radiyo nderagakura akaburungu kome reka rero aya makuru tuyabandanirize mu bijyanye n'amagara y'abantu igenekerezo rya mbere kigarama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza muza mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza Nyanganda sida uwo munsi aha mu burundi ukaba wahimbarijwe muri komine ya rugombo y'intara ya cibitoki aho ibirori byatewe iteka Amerika n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza tukivuga ibijanye n'uwo munsi ibice bibiri bya gatatu vy'ugwaruka ku isi ngo nta bumenyi n'inkuru zikwiye bafise mu bijanye n'ikiza ruhu sida ibyo navyo ngo bigatuma haba ingaruka mbi nyinshi ku mibereho y'abantu ibyo bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'Ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO Irina Bokova mu butumwa yashikirije kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere kigarama mu kwifatikanya n'ayandi mashyirahamwe asanzwe akorana na onisida mu guhimiriza uyu munsi reka rero aya makuru tuyabandanirize mu gisata yagirishijwe kuri uyu wa gatatu n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara ya bururi aho akaba ari nyuma y'aho abo banyeshuri bahagarikiye ibyigwa kuva kuri wa cumi n'umunani mu nyonyo ku ruhande rw'abanyeshuri umwe mu baserukiye abandi akaba yatumenyesheje ko bazokwitaba ako kamo kandi ko bashobora gusubira kwiga mu gihe umuyobozi w'indero mu ntara bemerera ko ibyo basaba bigiye gutorerwa umuti ariko ngo akaba ari nyuma ye inama uyu muyobozi azobagirisha kuri uyu wa mbere reka aya makuru tuyabandanirize mu bijyanye n'ubutunzi munsi wahariwe umutanga umutangakori mu burundi uzohimbazwa ku igenekerezo rya gatandatu kigarama kugeza ubu aho amenyesha ko ishimishije kuko ngo bageze ku bice mirongo icenda n'indwi ku ijana y'ivyo bategekanya umwaka wose kwirikira urongoye ikigo obere sentore leonard umunsi mukuru wahariwe Mutangakori mu burundi ugiye guhimbazwa kigo obeye kigeze ku ntambwe ishimishije cyane ufise rero intumbero nyamukuru yo kugaragaza uruhara rw'abatangakori mu iterambere ry'igihugu ari nacyo gituma mbere twafashe icivugo ngenderwa ko baduvuga tuti dutange ikori atagahato duterere mu iterambere ry'igihugu cacu ko turiho mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe tukaba twatanga ukwezi kw'icumi na kabiri reka nce ngira ko ndabashikiriza ibiharuro twashoboye ko muri uku kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na تعالى تعالت ibiharuro rero dufise by'ukwezi kw'icumi na rimwe amahera ikigo obera cyashoboye kwegeranya angana n'imiliyaridi mirongo itanu na zitanu n'imiliyoni amajana atanu mu mafaranga y'amarundi ayo mahera rero akaba arengeye miliyaridi zitanu n'imiliyoni amajana atanu y'amafaranga y'amarundi ku biharuro byari bitekanijwe kuri uku kwezi navyo bikaba byari imiliyaridi mirongo ine n'icenda n'imiliyoni amajana icenda tugereranije n'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze mu bibiri na cumi na gatanu dusanga twarengeje ko imiliyaridi icumi n'imiliyoni ijana ijana na mirongo umunani z'amafaranga y'amarundi ni ukuvuga ivy'ijana ibiri na bibiri n'ibice bitanu turavye rero umwimbu twashitse ko kuva mu kwezi kwa mbere mu kwezi cumi na rimwe dusanga tugeze ku miliyaridi amajana atanu na mirongo irindwi n'umunani n'imiliyoni amajana atanu aho yari yarategekanijwe yangana n'imiliyaridi amajana atanu mirongo ine n'imiliyoni amajana abiri na mirongo itandatu tukaba rero tubona yuko twarengeje ko ku mwimbu eh, miliyaridi mirongo itatu n'umunani n'imiliyoni amajana abiri na mirongo itandatu ni ukuvuga ni ibyijana indwi n'igice kimwe tuje mu by'imibano abenegihugu baba ku bihumbi bibiri nibo bamaze guhunguka muri komine ya bugabira y'intara ya kirundo ibyo bikaba ari bishikirizwa n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe iby'intwaro n'imibano jean claude ndagijimana akamenyesha ko komine bugabira irimwo amahoro n'umutekano agahamagarira ndetse abenegihugu bakiri mu buhungiro mu gihugu kibanyi cy'u rwanda gutahuka kugira ngo bubake igihugu cyabibarutse kandi ariko ngo n'ibyabo bikingiwe komine y'iwacu y'ibugabira iri mu makomine yoba yarakozwe ko n'ibihe twahitiyemo bene gihugu batari bake bashoboye guta izabo barahunga benshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda nk'abashika hafi ibihumbi bine n'amajana atanu baba bari bahunze ubwabo gushika ubu abakabakaba hafi ibihumbi bibiri baramaze guhunguka abo twavuga ko bagenda ubu imvo ntiyoba ifatiye ku catuma abo bagenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho ikibazo twari tumaranye iminsi cy'uruzi izuba rwatse umwanya muremure hama imiryango imwe imwe yari isanzwe atako yifashe mu kijyanye n'ubutunzi barata izabo baragenda nk'abaja gusoma ariko ubu novuga ko byagabanutse cyane nta bakigenda ubu kuva akavura kagwiriye n'ubwa mbere mu guhunga mu bisanzwe bazize abanyapolitiki novuga ko batifuza ko amatora yoba gucyo baca baca ku bene gihugu mu kubaca ivutu no mu kubatera ubwoba gucyo barahunga ubu rero akamo twobatera nuko botangura bakabaza abahungutse uburyo babayeho ni amahoro n'umutekano ibugabira mu ntara ya kirundo uwuje ashikira mu vyiwe kuko icyo twihutiye gukora nk'abajeje intwaro ni uko twabungabunze ibyo abahunze nta kintu kimwe kigeze cononekara ni ukuvuga amahoro n'umutekano biriho uwuhungutse ashikira mu vyiwe nta nzu yigera isambugwa abankenguke muri mwese mwafashe umwanya mukatega abiri juvenali barengana ariko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kugira igitondo ciza c'imirimo maze imana ibandanye kubazigama mubandanye munezerezwa n'ibiganiro bya radio la